Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովին կմասնակցեն բազմաթիվ հեղինակավոր մասնագետներ տարբեր երկրներից։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի հանրապետության պետնախարարի մամուլասուլիսը։ Քաշաթաղի շրջանում տեղի է ունեցել զմերային առաջին զորակոչը։ Արցախում համաճարակաբանական իրավիճակը լարված չէ։ Հանրապետությունում 2011 թվականից է գործում Արցախ բրեժի ընկերությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սարգսյանը Հայաստանի ազգային հերոս Հովանես Չեկիջյանին հանձնել է հայրենիքի իշխանշանը։ Տեղի է ունեցել բասկետբոլի Եվրո 2021-ի երկրորդ նախընտրական փուլի վիճակահանությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Երևանում փետրվարի 23-ին կանցկացվի խոշոր միջազգային գիտաժողով։ Նվիրված Արցախյան շարժման երեսնամյակին։ Մասնակցելու են բազմաթիվ հեղինակավոր մասնագետներ տարբեր երկրներից, գիտական ինստիտուտներից։ Մասնակցության իրենց համաձայնությունն են տվել մեդիա ոլորտի ճանաչված դեմքեր։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը։ Մենք շեշտադրում ենք, որ Արցախյան շարժումը միայն ինքնորոշման իրավունքի համար զավալված շարժում չէր։ Այն ազգային ազատագրական պայքար էր, որը տրամաբանորեն հանգեցրեց Հայաստանի անկախացմանը։ Ամենակարևորը կցանկանայինք լսել մեր միջազգային գործընկերների արտասահմանյան մասնագետների խոսքը Արցախյան շարժման վերաբերյալ, ասել է Աշոտ Մելքոնյանը։ Արցախի պետնախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր հravirել է մամուլի ասուլիս, որին մասնակցել է նաև մեր գործընկեր Բելլա Լալայանը։ Պետնախարար կառավարության նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն այսօր հravirած մամուլի ասուլիսին միանգամից անցել է հարց ու պատասխան ձևաչափին։ Ամենից առաջ փորձեցի հստակեցնել պետնախարարից ինչ է փոխվել իր գործունեության մեջ կառավարության ղեկավարի ու պետնախարարի պաշտոնում։ Այսօր պետնախարարը պատասխանատվություն է կրում այն բնակավարների համար, որը նախագահի հրամանագրով շված է որպես համակարգ, այսինքն կոնկրետ այսօր տնտեսական բլոկի։ Այսօր պետնախարարի նողված հարցերի մեծ մասը աշխատավարձերի ու թոշակներին էր վերաբերում։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, որ 5% իրական աճի դեպքում էին կարող են աշխատավարձ։ Իսկ մենք տնտեսական ցուցանիշները ավելի քան գոհացու սակայն աշխատավորների եւ ծորակների բարձրացում այդպես էլ չեղավ։ Ինչու՞ն է խնդիրը աշխատավարձների եւ թոշակների քաղաքականությունը մենք միջպետական պայմանագրով Հայաստանի հետ նույն քաղաքականությունը պետք է տանենք։ Դրա համար մենք ինքնորոյն ի վիճակի չենք որևէ փոփոխություն կատարելու։ Միջպետական վարկյայի պայմանագրում դա ֆիքսված է։ Որպես հարցից բարձաբանման շարունակություն Արայիկ Հարությունյանը նշեց սպասվող գնաճի պարագայում Հայաստանում աշխատավարձերի ու թոշակների չբարձրացման պատճառը, ինչը իր շարունակությունը գտավ Արցախում։ Ամենից առաջ դա ֆինանսական ծանր բեռներ, որ առաջացավ 2 տարի առաջ պետական հատվածի մի մասի, մասնավորապես որոշ պաշտոնյաների աշխատավարձերի կտրուկ բարձրացման արդյունքում այս 2-3 տարիներին մենք շատ մեծ բեռ ենք ունեցել այդ առումով։ Որպես մարդ անձնական կարծիք ասեմ, իհարկե, այստեղ կա վերանայելու խնդիր, չի կարելի այդքան տարբերակել, որ որոշ ծառայությունների թոշակներ անգամներով ավելի շատ են, քան սովորական թոշակառուն, որը ոչ պակաս ծառայություն է մատուցել մեր երկրում։ Տարիների ընթացքում պետական հատվածում ամենաբարձր եւ ամենացածր աշխատավարձերի միջև տարբերությունը կկրճատվի, վստահեցնում է պետնախարարը, իսկ մինչ այդ սոցիալական վիճակը կառավարությունը փորձում է մեղմել տարբեր մեխանիզմներով։ Բազմաթիվ ծառայություններ մեզ մոտ փորձում ենք էժանացնել կամ դարձնել անվճար։ Կարելի է իմանալ, տեսական վերջապես քանի տոկոս աճի դեպքում Մենք պետք է սպասենք աշխատավարձի արդարացում։ Գնաճը եւ աշխատավարձը, ասենք մտահոգություն չի առաջանում, այդ ֆոնին էլ արտագաղթ է։ Աշխատավարձների բարձրացում համոզված եմ առաջկայում լինելու է։ Եթե այս տարի ինչ որ ձև չլինի, 19 թվականի ինչ որ մոդել պիտի մտածեն։ Հարց հնչեց նաև զոհված ինձարայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման վերաբերյալ, մասնավորապես երբ ընտանիքը դիտավորյալ փչացնում է բնակարանը, որպեսզի պետությունը կապիտալ վերանորոգի այն։ Սա ամենաերևի ցավոտ եւ չլուծվող խնդիրն է։ Մենք գիտենք, որ ունենք 3000-ից ավել զոհված։ Եվ եթե երկուսով բազմապատկեն կամ 1.5-ով, այսինքն մի մասը ունի եւ ծնողներ եւ ընտանիք, մի մասը չուներ ընտանիք, բայց ծնողներն են արհեստական վաթարացնում եւ նաեւ տարիների ընթացքում վերանորոգումն է հնանում, նորից ունենք ընտանիքներ, որ այսօր այո պահանջում է, որ երկրորդ անգամ նորոգեն, երրորդ անգամ մեծ դժվարությամբ, բայց առաջ են, բայց մենք նաեւ պարտավոր ենք մեր այդ ընտանիքների նկատմամբ մեր բարոյական պարտքը կատարելու։ Պետնախարարը պատասխանեց նաև Ստեփանակերտի փողոցների ցանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու մայրաքաղաքի ճարտարապետական տեսքի մասին հարցերին ոստիկանապետ ունի գրություն կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքում մեքենաների կանգնելու համար հնարավորությունները ընդլայնել, որտեղ ամենամեծ խնդիրը հանդիսանում այն, որ մեքենաները այդ լեզերին կանգնում են, ավելի նեղանում ճանապարհը լուծումներ պետք է եւ այդ ուղղությամբ մտածում ենք։ Ճարտարապետական տեսքի հետ կապված այսօր կոնկրետ ես դեմ եմ Ստեփանակերտում 1 քառակուսի մետր շինարարության թույլտվություն տալու հասարակական հանրային օբյեկտների կառուցելու առումով, որտեղ մեր քաղաքի համապատասխան չէ, մի քանի անգամ շատ է։ Պետք է խստացնենք։ Արայիկ Հարությունյանը խոսեց նաև Հանրապետության բնակավայրերի զարգացման ծրագրերի մասին, նշեց, որ այսօրվա դրությամբ շինարարություն է ընթանում Արցախի հյուսիսում, Թալիշում եւ հարավում Իշխանաձորում։ Ի դեպ, Իշխանաձորը պետնախարարը գնահատեց որպես Արցախի ստրատեգիական բնակավայրերից մեկը։ Մոտապագայում այն կդառնա բոլոր առումներով ապրելու համար հետաքրքիր ու հերանեկարային բնակավայր։ Արայիկ Հարությունյանը պատասխանեց գյուղատնտեսության ոլորտում ձեռքբերումների ու խնդիրների, նաեւ գյուղմթերքի իրացման հարցում գյուղացու ունեցած դժվարությունների իրականությունների մասին հարցերին։ Գնացել են գյուղ, ասում է, միասնիկը մեզ խափում է։ Կա երկու ձև, կամ միջնորդների կամ ուղակի, ուղակին շուկան է։ Տարեկա մենք անգամ ենք մենք բերքի տոն իրականացնում, բայց ամենօրյա մեր ձևը դրանից ավելի լավ ձև, նվ աշխարհում ոչ մեկի չի հորինել շուկայում ունենալ։ Առաջիկա տարիներին պետությունը կշարունակի աջակցություն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցման ծրագրերին։ Առանց այդ գիտելիքների ժամանակակից աշխարհում անհնար է ունենալ բարձր արտադրողականություն, զարգացած տնտեսություն, հուսալի պաշտպանություն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները պետք է դառնան կրթության, քաղաքականության, բարեփոխման գլխավոր գործոնը։ Նորարարությունների շարքում Արայիկ Հարությունյանը ընդգծեց այլընտրանքային արևային էներգիայի ծրագրի մասին, որը իրագործվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Կոնկրետ Խարիմտակ գյուղը որպես պիլոտային գյուղ ամբողջությամբ բնակարանները վերազինելու են արևային մարտկոցներով տակ ջրի համար։ Ասկերանի շրջանի հիմնական համայնքների հանրային օբյեկտները, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, համայնքային կենտրոն հակենալու են անհրաժեշտ արդեն էլեկտրակայանի աղբյուրով նաև ոչ միայն տաք ջուր, այլ նաև էլեկտրաէներգիայի առումով։ Շուտով համոզված եմ, որ առաջին արևային էլեկտրակայանն էլ կառուցվելու Իվանյանի հարևանությամբ 1 մեգավատանոց շատ ինքնզոր է դառնում, բայց պիլոտային։ Կամած-կամած բնակավայրերում եւ անհատ օգտագործողները պետք է իրենց հնարավորությունից ելնելով զարգացնեն այս ճյուղը։ Իհարկե, արևային էներգիան կմնա որպես այլընտրանքային, որովհետև Արցախն ունի հիդրոէներգիայի մեծ պաշարներ, ինչն էլ կմնա որպես էներգիայի գլխավոր աղբյուր Արցախում։ Ի թիվս այլ հարցերի պետնախարարը պատասխանեց նաև թանկարժեք ծառայողական մեքենաների մասին հարցից։ Ապրիլից հետո ամբողջ հայությունը համախմբեց մեր պաշտպանության բանակի ռազմականները բարելավելու համար։ Սակայն ամիսներ հետո, երբ որ ամբողջ հայությունը կոպեկներ էր հավաքում, սպառազինվելու ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մեկին է ծառայողական։ Դա յուրաքանչյուր քաղաքացիի հասարակությանն է դիպչում, որովհետև այդ նպաստը նաև դառնում է, որ ես եմ խնդրում։ Այս երևույթը խնդրում եմ դուք գնահատական տակ եւ միջև երբ կարող ենք մենք մի կողմից միջոցներ հայթայթել պետություն հասկացի շնորհակալություն մենք իրականացրել ենք դա պետական բյուջեի շրջանակներում ինչքանով է ճիշտ որ մենք բանակի համար փող ենք հավաքում բայց մենք ունենք բյուջե մեր օրինակ ես տարվա բյուջեում դրված է 300 միլիոն դրամ կենտրոնացված գնում մեքենաներ են գնում կահույք են ձեռք բերում համակարգիչներ են ձեռք բերում ինչքանով է ճիշտ թանկ մեքենա էժան մեքենա Գիտեք, պետք է հասկանանք, որ կողմ ենք ոտոման գալ։ Առաջին հերթին դա առողջությունը ես առիթ ունեցել եմ ասելու, բայց նաև մենք պետք է ունենանք մեքենաներ պետության։ Բայց ինքն է ամենահին մեքենան ազգային ժողովի նախագահը, որը ես ինչքան հիշում եմ, Ղուկասյան Արկադիայի նախագահության մեքենան էր դա։ Ինչքան հիշում եմ, այն էլ ոչ նոր ձեր վերած մեքենա։ Մենք մշտապես թարմացում ենք պարկը։ Ինչքանով է ճիշտ նման մեքենաներ առնելու, սա կառավարության քաղաքականությունն Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Քաշաթաղի շրջանում տեղի ունեցել զմերային առաջին զորակոչը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ինքոն Մայոր Ստեփան Օհանջանյանը տեղեկացրեց, որ դրամի ծերտական երիտասարդներն են մեկնում հայոց տանած։ Նշեց, ներկայացած տղաներն առողջական խնդիրներ չունեն, Բոլորն էլ անցել են բժշկական անհրաժեշտով։ Զորակոչային բաժնի պես կապիտան Հովանես Բայացյանն ասաց, բոլոր տղաների դրամատրությունը բարձր է, դիտարկում են իրենց անելիքը։ Լիտա Սոլոմոնյան իր զավակին եւ բոլոր սինձորներին տվեց մայրական օրցանցը։ Ծառայական խաղաղությամբ եւ ունկան ամփորձամբ։ Շրջանում արդեն բարեավանդույթ է, որ նորակոչիկները կենտրոնական հավաքական մեկնելուց առաջ այցելում են Բեզորի Սուրբ Ամբարձման եկեղեցի, այնուհետև Արցախյան Գոյամարտի մարտիրոսների նվիրված նշանալի։ Ուրախ երաժշտության մյուսների ներքո զինվորացե տղաները մեկնեցին Ստեփանակերտ, որտեղ որոշվելու է ով որ զորամասում է ծառայելու։ Ճանապարհեցին կերտական զորակոչիկների հավատով հայրենի երկիրը միշտ պաշտպանված է լինելու։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Իրականացնելով ամենօրյա մշտադիտարկում եւ հսկողություն, Արցախի առողջապահության նախարարությունը հանրապետությունում վերահսկում է համաճարակաբանական իրավիճակը։ Այս մասին ասել է նախարարության պետական հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Կարինե Բալայանը։ Նա նշել է, որ Արցախում համաճարակաբանական իրավիճակը լարված չէ։ Հունվարի 15-ի դրությամբ Հանրապետությունում ամբուլատոր բուժման է դիմել 137 մարդ, որոնցից 96-ը մինչև 18 տարեկան։ Բուժ հաստատություններում հսկողությունն ուժեղացված է, ժամանակին կատարվում է հիվանդների հայտնաբերում, ախտորոշում, գրանցում եւ հոսպիտալացում, ասել է Կարինե Բավայանը։ Աուտիզմով եւ մանկական ուղեղային կաթվածով տարապող երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայությունների համար Արցախում ընթացիկ տարվանից նոր ծրագիր կգործի։ Այս մասին ասել է ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Նրա խոսքով առողջապահության նախարարությունը 2018 թվականին պետական լրացուցիչ ֆինանսական հատկացումներ են կատարվել նշված ծրագրի իրականացման, ինչպես նաև դժվարամատչելի հետազոտությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ախտորոշման ժամանակակից եղանակապահովող MRT սարքի ձեռքբերման համար։ 2011 թվականից է գործում Արցախբերի ընկերությունը։ 6 տարվա ընթացքում ընկերությունը կարողացել է մուտք գործել ոչ միայն տեղական շուկա, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախբերի արտադրանքը տեղական հումքից տեղական արտադրանք ունենալ։ Ահա այս գաղափարներ ընկած Մկրտումյան ընկերության ստեղծման հիմքում։ Մուրաբաններ, կոմպոտներ, տարբեր բանջարեղեներից մարինատներ, մի խոսքով, այն ամենն, ինչն աճում է Արցախում, դառնում է Արցախբերի արտադրանքը, եւ որը մեծ պահանջարկ ունի նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Տնորեն Էրիկ Մկրտումյանի խոսքով. այսօր մեր պահեստները ճիշտ ասած այլ որ լիքն է ու ամեն ինչն էլ կա կա սկսած մուրաբաներից կամպոտներից բանջարեղենից մարինադներից նռանքից ամեն ինչ ունեն Տնորենը ցավով է նշում, որ հումքի որոշ տեսակներ ստիպված են լինում ներկրել Հայաստանի Հանրապետությունից, քանի որ տեղականը չի հերիքում։ Մենք հիմնականում մեծ մասը դնում ենք ցավոք սրտի ապրանքատեսակներ, որի հումքը մենք բերում ենք Հայաստանից։ Օրինակ էդի բանջարեղենն է, որ լիքնա բադրջանն է, մենք էդի սաղ բերում ենք Հայաստանից։ Մնացած տեսակները մենք հիմնականում աշխատում ենք օգտագործել մեր տեղական հումքը։ Ու աշխատում ենք գյուղացիների հետ, մի քանի տեղ ունենք տեղադրած ընդունման կետեր, մրգերի Արցախբերի ընկերության աշխատակիցները անշուշտ դիրապետում են նոր տեխնոլոգիաներին, սակայն նրանք առաջնորդվում են նաև Արցախյան խոհանոցի ավանդույթներով։ Հավանաբար դա էլ իր ուրույն տեղն ու նշանակությունն ունի լայն պահանջարկի համար մեծ մասը արտադրատեսակները այդ բաներից է հին այդ սովետական գործերից առանձին։ Մենք հիմնականում անում ենք այն մեր ավանդական ձևերով, ինչը անում ենք մեր տատերը, մեր մայրերը ու հիմնականում այսօրվա պահանջները շատ տարբեր են Հայաստանի շուկա եւ եվրոպական շուկա։ Հիմա կան նոր պահանջներ, որ մարդիկ արդեն շատերը ուզում են, ու ոչ թե ուզում են, այլ չեն ուզում շատ քանակի շաքարավազ ունենան տվյալ ապրանքատեսակին, այդ օրինակ մուրաբաների մեջ։ Մենք ուրիշ տարբերակներ ենք մտածում, որ կարողանանք այդ պահանջները կատարել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի տարածքում բոլոր մզկիթները գտնվում են պետության պաշտպանության ներքո։ Այս մասին ասել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Բաքվի մեղադրանքները։ Նրա խոսքով Արցախի տարածքում պահպանվել են եղած 3 մզկիթները, երկուսը Շուշիում եւ մեկը Աղդամում։ Արցախի տարածքում ադրբեջանական ժառանգության ոչ մի այլ հուշարձան չի եղել, շեշտել է Դավիթ Բաբայանը նշելով, որ սա պայմանավորված է զարգացած թյուրք էթնոհանրույթի բացակայությամբ։ Միաժամանակ նա հիշեցրել է հայկական մշակութային ժառանգության հուշարձանների նկատմամբ ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքի մասին։ Նա նշել է, որ Արցախում դեմ չեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությանը, սակայն նման մոնիտորինգային առաքելությունները պետք է անցկացվեն նաև Ադրբեջանի տարածքում՝ Ջուղայից մինչև Բաքու։ Ադրբեջանում վիթխարի հայկական մշակութային ժառանգություն կա, որը երկրի իշխանությունների ջանքերով ոչնչացվում է, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում հունվարի 16-ին տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային հերոս բարձրագույն կոչմանն արժանացած ժողովրդական արտիստ Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի ղեկավար Հովանես Չեկիջյանին հայրենիքի շքանշանի հանձնման եւ մեծարման հանդիսավոր արարողություն։ Հայաստանն աշխարհին ներկայացնելու ազգանվեր գործում դրսևորած անմնացորդ նվիրումի մշակույթի բնագավառում ներդրած անձնական մեծ ավանդի, ինչպես նաև հայ ժողովրդին մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչման արժանացած անվանի մտավորականին հանձնելով հայրենիքի շքանշանը Հանրապետության նախագահը շնորհավորել եւ ամբողջ հայ ժողովրդի անունից մաղթել է քաջարողջություն ու նորանոր հաջողություններ նրա շնորհակալ գործում։ Հայաստանի ազգային հերոս Հովանես Չեքիջյանը երախտագիտություն է հայտնել իրեն նման բարձր պարգևի արժանացնելու համար եւ ընդգծել, որ այն կկրի սիրով, հպարտությամբ եւ մեծ պատասխանատվությամբ։ Քիչ մարդիկ կան ինձ նման աշխարի 17-րդ հայը լինելը բավականին ծանր բան է, չիմանաք թե հեշտ է, Այդ ծանրությունը ես պետք է կրեմ եւ սիրով, եւ հպարտությամբ, եւ մեծ պատասխանատվությամբ։ Սա ինձ պարտավորեցնում է։ Շնորհակալ եմ անչափ, ասել է մայստրո Հովանես Չեկիջյանը։ Գերմանիայի Ֆրեյզինգ քաղաքում տեղի ունեցել բասկետբոլի Եվրոպայի 2021 թվականի առաջնության երկրորդ նախընտրական փուլի վիճակահանությունը։ Հայաստանի ազգային հավաքականը նախընտրական փուլն առաջին հորիզոնականով հաղթահարելու դեպքում կհայտնվի երկրորդ նախընտրական փուլի A ենթախմբում, իսկ լավագույն երկրորդ հորիզոնականով դուրս գալու դեպքում կհայտնվի B ենթախմբում։ Մրցակիցների անունները պարզ կդառնան այս տարվա հունիսին։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելակ քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։